Lazara, dvojice srca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Pored svih ali Božih darova koje smo danas primili od Gospoda, čiji vrhunac je i primanje tijela i krvi gospodnjega, kroz koje smo postali jedno sa gospodom i sjedinjeni jedinstvom nerazorivim jedni sa drugima. Do strašnog suda imamo i još jedan dar Boži koji nije mali, to je dodjeljivanje zlatnog lika mitropolita svetoga Petra II. Petrovića Njegoša. Jovanu i Tatjani Vujačić iz Budve. Jovan i Tatjana, Bog ih je obdario sa šestoro djece koje oni prinose gospodu na dar i vaspitavaju u strahu Božjem, u zajednici crkve Božje. Oni su se potrudili da ispune ono što su Bogu obećali kada su bili vjenčani i ono što je Bog blagoslovio. U početku stvorivši čovjeka muško i žensko, rekaši rađajte se, množite se i napunite zemlju. Evo ovdje pred nama ono što, čime je Bog njih obdario, obdario i crkvu Božju, obdario i carstvo nebesko, evo njihovo šestoro zlatne djece, šest zlatnih jabuka koje prinose Bogu na dar. I mi sledujući putevima svetih otaca naših i svetoga Save, svetog Petra Cetinskoga, mi blagosiljamo ovu svetinju braka, i blagosiljamo ovaj blagosloveni njihov porod i u znak blagodarnosti Bogu i blagodarnosti i njima što su se potrudili da posluže na najbolji mogući način gospodu dodjeljujemo im i ovaj zlatni lik svetoga Petra drugog Petrovića Njegoša, da i on bude svjedočanstvo i da on pozlati ovu zlatnu djecu, dodjeljujemo također ikonu svetoga Petra drugog lovčinskog tajnovica. S tim naravno da vi djecom morate da naučite one pjesme svetoga Petra drugoga, da naučite i Luču Mikrokozmu i Gorski Vijenac. Tu nema vam čim dobijate ovaj zlatni lik, to znači da morate da, da onu, one pjesme divne da pojete, naročito onu pjesmu o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenog u plašene mraki iščeznule, vaskrsenjem smrt si porazio, ne, zemlja slavi svoga spasitelja ajde onda ćemo, kome ćemo da damo? Ćemo, o, ajde, tebe ćemo da damo, evo, tebe ćemo, ti si, kako ti još ime? Mihajlu, evo, tebi će ljubi, tako zlatni me. Pa ćeš ti to da daš tati mami i braći i sestrama, evo, i ovu ikonu, evo ti ova ikona, blago meni, evo ovdje je i ova povelja, Jeste. I tu je i... Molim. Ovdje i za djecu još jedan blagoslov. Znate šta je blaženog spomena patrijarh naš Pavle na Kosovu Praškoprizanska je partija je osnovala bila eh, ode majke Jugovića za majke i očeve koji imaju više od petoro djece A patrijar Pavle kaže, pa brate, kaže, Artemi, onda on siroma bio je dobar, da će Bog, ponovo će se on vratiti Bogu i crkvi Božijoj. Kaže, dobro je to što daješ orden, ali daj malo i uz orden za tu djecu. <laughs> E, pa evo, naš je otac Rafajlo ovdje, i Mitropolija, evo i Civa Svetoga Petra, ovdje za djecu, e sad u školu treba da idu, jer jedno svoje vra svakome po, pa da da Bog blagoslova. Živeli, blago je dolgodenstvo na žitije, zdravlje je i spasenije, sam blago je pospešenije, podaš gospodi, slugama tvojim, e Jovanu i Tatijani, i djeci njihovoj, Mihajlu, Dragu, Dijani, Dijani Katarini, Katarini, Anji, An, Ani, Nataliji, Nataliji i Mihajlu. I Mihajlu. I sohrani ih na mnoga ljeta. Mnoga